Ar esame Kristaus sėkėjai? Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Skaitome antrame korintiečiams laiške, penktame skyriuje, septynioliktoje eilutėje. Žmogus gali nesugebėti nusakyti tikslaus savo atsivertimo laiko ir vietos, ar papasakoti, kaip tai įvyko. Bet tai neįrodo, jog jis nėra atsivertęs. Kristus sakė Nikodemui. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Skaitome Evangelijoje pagal Joną trečiame skyriuje aštuntoje eilutėje. Kaip aiškiai pastebėme ir jaučiame nematomo vėjo poveikį, taip Dievo dvasia veikia žmogaus širdį. Ši atnaujinanti jėga, nematoma žmogaus akiai, duoda pradžią naujam sielos gyvenimui. Jis sukuria naują žmogų pagal Dievo paveikslą. Nors šventoji dvasia veikia tyliai ir nepastebimai, jos vaisiai akivaizdus. Jei žmogaus širdis yra Dievo dvasios atnaujinta, tą būtinai parodys jo gyvenimas. Kai mes jausimės bejėgiai pakeisti savo širdį ir pasiekti sutarimą su Dievu, kai mes nepasitikėsime savimi ir savo gerais darbais, tada mūsų gyvenimas parodys, ar Dievas mums maloningas. Pajusime būdo įpročių veiklos pokyčius. Kontrastas tarp to, kuo buvome ir kuo esame, bus akivaizdus. Žmogaus charakteris atsiskleidžia ne per atsitiktinius darbus ar atsitiktinės klaidas, bet per žodžius ir veiksmus tapusius įpročių. Tiesa, žmogaus elgesys išoriškai gali būti tinkamas ir bet naujinančios Kristaus jėgos. Noras turėti įtakos kitiems ir troškimas būti gerbiamam gali priversti gyventi tvarkingai. Savigarba sulaikys mus nuo visiems matomų blogų poilgių ir savanaudiško širdis gali kilniai elgtis. Kaip tada nustatyti, kieno pusėje esame? Kam priklauso mūsų širdis? Apie ką mes galvojame? Iš ko mes norėtume atsiversti? Kam skirti švelniausi mūsų jausmai? Kam skiriame savo geriausias jėgas? Jei esame Kristaus, mes galvojame tik apie jį. Save ir visą, ką turime, skiriame jam. Mes trokštame būti panašus į jį. Turėti jo dvasę, vykdyti jo valią ir viskuo jam patikti. Tie, kurie tapo naujais Kristaus kūriniais, duos dvasios vaisių - meilę, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, malonumą, gerumą, ištikimybę, romumą, susivaldymą. Apie tai rašoma Galatams laiške 5 skyriuje 22-23 eilutėje. Jie daugiau nepasiduos buvusioms aistroms, bet tikėdami Dievo sūnumi, seks jo pėdomis, atspindės jo charakterį ir net apsivalys, kad taptų tyri kaip jis. Tai, ko jie anksčiau neapkentė, dabar mėgsta o ką anksčiau mėgo, dabar neapkenčia. Išdidėjai ir pasitikinti savimi tampa romus ir nuolankus. Tuštieji ir pasipūteliai, rimti ir kuklus. Girtuoklis tampa blaivininkas, o ištvirkelis doras. Pasaulietiški tušti papročiai ir mados yra atmetami. Krikščionis sieks, kad puoštų jį ne išorė, bet žmogaus širdies laptuma nesugadinta švelni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akise. Skaitome apaštalo Petro pirmame laiške, trečiame skyriuje, trečioje, ketvirtoje eilutėje. Atgaila negali būti tikra, jei niekas nepasikeičia. Bet jei nusidėjėlis gražina paimtą užstatą, atiduoda ką pavogęs, išpažįsta nuodėmės, pamilsta Dievą ir artimą, jis gali būti tikras, jog perėjo iš mirties į gyvenimą. Kai mes klystantis ir nuodėmingi ateiname pas Kristų ir primame atleidimą per jo malonę, mūsų širdis prisipildo meilės. Bet kokia našta tampa lengva. Nes Kristaus uždedamas jungas nėra sunkus. Pareiga tampa miela, o savęs išsižadėjimas malonumu tamsos apgaubtas kelias apšviečiamas teisumo saulės spinduliais. Kristaus charakterio taurumas bus matomas jo sėkėjose. Jis su džiaugsmu vykdė Dievo valią. Meilė Dievui ir troškimas šlovinti jį vadovavo mūsų išgelbėtojo gyvenimui. Meilė puošia ir suteikia kilnumo kiekvienam jo poilgiui. Meilė yra iš Dievo ji negali atsirasti nepasišventusioje širdyje. Ji gyvena tik toje širdyje, kurioje viešpatauja Jėzus. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Skaitome Paštolo Jono pirmame laiške, ketvirtame skyriuje, devynioliktoje eilutėje. Dieviškosios malonės atnaujintoje širdyje meilė yra visų poilgių pagrindas. Ji keičia charakterį, valdo įstras, slopina priešiškumą, taurina jausmus. Ta sieloje puoselėjama meilė paverčia gyvenimą mielu ir taurina kitus. Dievo vaikai, ypač tie, kurie neseniai patikėjo jo malonę, turi vengti dviejų klaidų. Pirmoji jau paminėta. Jie pasitikė savimi ir mano, kad sutarimą su Dievu galima pasiekti savo pačių darbais. Tas, kuris tengiasi tapti šventas laikydamasis įstatymo savo paties darbais, siekia neįmanomo. Visa, ką toks žmogus gali padaryti be Kristaus, yra sutepta nuodėmės ir savanaudiškumo. Tik per Kristaus malonę, tikėjimą juo, mes galime tapti šventi. Kita nemažiau pavojinga klaida galvoti, kad tikėjimas Kristumi leidžia žmogui nesilaikyti įstatymo. Mūsų darbai neturi nieko bendra su mūsų atpirkimu, nes Kristaus malonė gaunama tik per tikėjimą. Įsidėmėkite, kad paklusnumas yra nepaprastas išorinis nuolankumas, bet tarnavimas iš meilės. Dievo įstatymas išreiškia pačią jo prigimtį. Šis įstatymas įkūnyje didįjį meilės principą. Vadinasi, yra jo valdžios danguje ir žemėje pagrindas. Jei mumyse yra atkurtas Dievo paveikslas, jei mūsų atsinaujinusios širdys panašios į Dievo, jei mūsų siela kupina dieviškosios meilės, tai nejaugi mes nesilaikysime Dievo įstatymo. Kai meilė valdo žmogaus širdį, kai žmoguje yra atkurtas kurėjo paveikslas, išsipildys Naujojo testamento pažadas. Aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintyse. Skaitome Hebrajams laiške 10 skyriuje 16 eilutėje. O jei įstatymas yra įrašytas širdyje, tai nejaugi jis nesuteiks gyvenimui naujos prasmės. Paklusnumas tarnavimas ir atsidavimas iš meilės rodo, jog esame Kristaus sėkėjai. Apaštalo Jono pirmame laiške, penktame skyriuje, trečiojoje eilutėje, raštas sako, nes tai ir yra Dievo meilė vykdyti jo įsakymus. Toliau skaitome antrame skyriuje, ketvirtoje eilutėje, kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. Tikėjimas neatleidžia žmogaus nuo paklusnumo Dievui. Bet tik per tikėjimą ir tik jį vieną mes galime dalytis Kristaus malonę, kuri suteikia mums sugebėjimą paklusti. Mes neužsitarnaujame išganimo paklusnumu, nes išganimas yra Dievo dovana gaunama per tikėjimą. Bet paklusnumas yra tikėjimo vaisius. Jūs žinote, kad jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmės ir nėra jame nuodėmės. Kas įgyvena jame, tas nedaro nuodėmių, o nei vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino. Skaitome pirmame Jono laiške, trečiame skyriuje, penktoje, šeštoje eilutėje. Tai tikrasis išbandymas. Jei mes gyvename Kristuje, jei mūsų širdyse yra Dievo meilė, tai mūsų jausmai, mūsų mintys, mūsų tikslai, mūsų veiksmai atitiks Dievo valią, kuri yra išreikšta jo šventajame įstatymė. Vaikeliai, tegul niekas jūsų nesuklaidina. Kas teisėje elgesi, tas yra teisus, kaip ir jisai teisus. Skaitome pirmame Jono laiške, trečiame skyriuje septintoje eilutėje. Teisumo matas yra šventosios dvasios įstatymas išreikštas dešimtimi įsakymų duotų mozėjai ant Sinajaus kalno. Jei vadinamasis tikėjimas Kristumi atleidžia žmonės nuo pareigos paklusti Dievui, tai jis nėra tikėjimas, o tik jo prielaida. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Skaitome Efeziečiams laiške antrame skyriuje aštuntoje eilutėje bet ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Tęsėme toliau Jokūbo laiškė antrame skyriuje 17 eilutėje. Prieš ateidamas į žemę, Jėzus apie save pasakė. Mano džiaugsmas vykdyti tavo valią, mano Dieve. Tavo įstatymą turiu širdyje. Skaitome 40 psalmėje 9 eilutėje o prieš pat įžengdamas į dangų jis paskelbė. Aš vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Evangelija pagal Joną 15 skyrius 10 eilutė. Raštas sako, iš to patirime, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas tvirtina esas jame, tas turi pats taip vaikščioti, kaip ir jis vaikščiojo. Apaštalo Jono pirmas laiškas antras skyrius trečia šešta eilutės. Ir Kristus kentėjo už jūs, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Apaštalo Petro pirmas laiškas antras skyrius 21 eilutė. Amžinoji gyvenimo sąlyga dabar ir visada lieka ta pati. Ji nepasikeitė po mūsų tėvų nuopolio rojuje tai visiškas paklusnumas Dievo įstatymui, tobulas teisumas. Jei amžinai gyvenimą galėtume gauti kitą, mažesnę kainą, tai visatos laimė atsidurtų pavojuje. Būtų sudarytos sąlygos įamžinti nuodėmę nešančią sielvartus ir vargus. Prieš nuopolį Adomas, paklusdamas Dievo įstatymui, galėjo formuoti savo charakterį taip, kad būtų teisus bet jam tai nepavyko. Dėl jo nuodėmės esame puolę savo prigimtimi ir negalime tapti teisūs vien savo jėgomis. Mes negalime tobulai paklusti Dievo įstatymui, nes esame nuodėmingi. Mes patys nesame tiek teisūs, kad sugebėtume vykdyti Dievo įsakymus. Bet Kristus nutėsė mums išsigelbėjimo kelią. Jis gyveno žemėje, bandomas ir gundomas taip, kaip mes, bet nenusidėjo. Jis mirė už mus ir dabar siūlosi paimti mūsų nuodėmės ir atiduoti mums savąjį teisumą. Jeigu jūs atsiduodate jam ir priimate jį kaip savo gelbėtoją, kad ir koks nuodėmingas būtų jūsų gyvenimas, dėl jo jūs laikomi teisūs jūs įgyjate Kristaus charakterį vietoje savo. Ir Dievas priima jūs, tarsi niekada nebūtumėte nusidėję. Dar daugiau. Kristus pakeičia širdį. Jis tikėjimu gyvena jūsų širdyje. Tikėjimu jūs turite palaikyti šį ryšį su Kristumi ir nuolat pavesti savo valią jam. Kai tik šitai padarysite, jis veiks jūs taip, kad jūs norėsite ir darysite tai, kas jam patinka. Taigi jūs galite sakyti, dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Laiškas Galatams antras skyrius 20 eilutė. Jėzus pasakė savo mokiniams. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės jūsų lūpomis. Evangelija pagal Mata 10 skyrius 20 eilutė. Kristui veikiant jumise, jūs rodysite esatos pačios dvasios ir darysite tuos pačius gerus darbus, rodančius teisumą ir paklusnumą jam. Taigi mes neturime nieko gerbtino. Neturime kuo save išaukštinti. Vienintelis mūsų vilties pagrindas - tai mums įdėtas Kristaus teisumas, ir jo dvasia veikianti mumyse ir per mus. Kalbant apie tikėjimą, reikia žinoti vieną skirtumą. Yra tikėjimo rūšis, kuris skiriasi nuo tikrojo tikėjimo ir pasitikėjimo. Net Šetonas su savo angelais negali širdyje paneigti Dievo egzistavimo ir jo galios, jo žodžio teisingumo. Biblijoje parašyta. Bet ir demonai tiki ir dreba skaitome Jokūbo laiške antrame skyriuje 19 eilutėje. Tikrasis tikėjimas - tai tikėjimas su meile. Tikėjimas apvalanti sielą, kai žmogus ne tik tiki Dievo žodžiu, bet paveda jam savo valią, atiduoda jam savo širdį, myli jį. Toks tikėjimas atnaujina žmogaus širdį pagal Dievo paveikslą ir jei neatsinaujinusiai širdžiai nėra ir negalėjo būti taikomas Dievo įstatymas, tai dabar žmogus džiaugiasi šventaisiais įsakymais ir sušunka kartu su Dovydu. O kaip aš branginu tavo įstatymą? Mastau apie jį visą dieną. Skaitome 119 psalmėje 97 eilutėje. Dabar įstatymas išpildomas mumise, kurie nesame kūniški, bet dvasiški. Laiškas romiečiams 8 skyrius 9 eilutė. Yra žmonių, pažinusių atlaidžią Kristaus meilę, kurie tikrai trokšta tapti Dievo vaikais, bet nesupranta, kad jų charakteris yra netobulas, gyvenimas klaidingas. Ir jie linkia abejoti, jog šventoji dvasia gali atnaujinti jų širdis. Tokiems aš pasakyčiau, neatsitraukite. Dažnai mums tenka nusilenkti, ir verkti prie Kristaus kojų dėl savo klaidų ir trūkumų. Tačiau nereikia prarasti drąsos. Net jei priešas mus nugalėjo, Dievas mūsų neapleidžia, neužmiršta, neatstumia. Ne. Kristus stovi Dievo dešinėje ir užtaria mus. Mylimasis Jonas rašė. Rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą teisų jį Jėzų Kristų. Skaitome Paštolo Jono pirmame laiške, antrame skyriuje, pirmoje eilutėje. Ir neužmirškime Kristaus žodžių. Patsai tėvas jūs myli. Evangelija pagal Joną 16 skyrius 27 eilutė. Jis nori jūs susigražinti matyti jumise atsispindinti savo paties skaistumą ir šventumą. Ir jeigu jūs atsiduosite jam, tai tas, kuris pradėjo jumise gerą į darbą, tęs jį iki Jėzaus Kristaus dienos. Melskitės karščiau, tikėkite stipriau. Nusivylę savo jėgomis, pasitikėkite mūsų atpirkėjų gale. Šlovinkite jį, mūsų sielų gydytoje juo arčiau jūs prieisite prie Jėzaus, juo daugiau pamatysite savo klaidų. Jūsų regėjimas taps aštresnis ir jūsų silpnybės išryškės sugretintos su jo tobulumu. Tačiau akivaizdu, kad šetono iliuzijos nebeteks galios jums, kad jūs sups gaivinanti Dievo dvasios jėga. Jokia gili meilė Jėzui negali kilti širdyje nesuprantančioje savo nuodėmingumo. Per Kristaus malonę atnaujinta siela gerėsis jo dieviškojų charakteriu. Bet jei mes nematome savo dorovinio lošumo, tai be jokios abejonės mes nesame matę Kristaus grožio ir tobulumo. Jo mažiau gerbtino mes matome savyje, jo labiau gerbėme savo išgelbėtojo beribį skaistumą ir grožį. Matant savo nuodėmingumą, mus traukia prie to, kuris gali atleisti. Kai savo bejėgiškumą jaučianti siela ieško Kristaus, jis apsireikš jai savo gale. Juo arčiau mus traukia prie jo ir Dievo žodžio, juo daugiau jo charakterio bruožų mums atsiskleidžia ir juo tiksliau mes galime spindėti jo atvaizdą.